บุ๊กทูห้าสิบเอลลเอลลที่สระว่ายน้ำยูซเมฮาวุซุนดายูซเมฮาวุซุนดาวันนี้อากาศร้อนบุกุ n ซ ı จักบุกุ n ซ ı จัก เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Yüzme havuzuna gidelim mi? Yüzme havuzuna gidelim mi? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Yüzmeye gitmek ister misin? Yüzmeye gitmek ister misin? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Havlun var mı? Havlun var mı? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Mayon var mı? Mayon var mı? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Mayon var mı? Mayon var mı? คุณว่ายน้ำได้ไหม Yüzme biliyor musun? Yüzme biliyor musun? คุณดำน้ำเป็นไหม Dalabiliyor musun? Dala biliyor musun? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Suya atlayabiliyor musun? Suya atlayabiliyor musun? อาบน้ำได้ที่ไหน Duş nerede? Duş nerede? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Soyunma kabini nerede? Soyunma kabini nerede? ta yu แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Deniz gözlüğü nerede? Deniz gözlüğü nerede? น้ำลึกไหม Su derin mi? Su derin mi? น้ำสะอาดไหม Su temiz mi? Su temiz mi? น้ำอุ่นไหม Su sıcak mı? Su sıcak mı? ผมหนาวมาก Üşüyorum. Üşüyorum. น้ำเย็นเกินไป Su soğuk. Su soğuk. ผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว